Jaki Artola ordean aipatuko dugu, zen benza edo bisintxo elkarteko lendakaria baitzira, zure boneta buruan, kapelua buruan hori zuzu kentzen, eh? Bai, sasoinuntan obeda, txiki burua beroan, eh? Hordi, ipatzen dugu, zen benza elkarte hori, zer da, urruña aldeko eh, parrupiako elkarte bat? Bai, ara da, eh, ni baino zaharro da elkarte hori, bi erdian eh, muntatua zen elkarte hori, eta urruñako parrupiako etxeak, ahoretako kapera, San Michel Garriko itzeri zerina baita, bi eskolak, sinema, Eta apeste etxean ondoko etxe bat deitzen ginuena bikari joan etxea, oie dire pa uh, horren eskuetan. Sortu duzue komisio bat, eh? anaiak, ez dena elkarte bat, eh? E, ez da elkartea, da, e, zemen zaneko bisintxoko elkartearen komisione bat, idekia e, nahi duenak gure laguntzera tetorri, anaiak operazio hori ongi ibiltzeko. Zergatik sortu duzu e komisio hori? Zer zen behar hor? Beharazen, uh, eh, roitzen zira doike, guain urte bat eterdi, eh, Aita eta saindua galdetu zuela parropia bako eh, siriako edo irakeko edo imigrante familia bat bertzela parropia bako hartu. Orduan, pentsatu ginen hori, buruan, gero aurkipio hura uh, ondartzan itoa gaixoa ikusi zelarik eh, munduari uh, buelta mantzuen uh, argazki horrek. Urruñako bestetako irakurgai batek erraten zuen, Diondoni Jakobek erraten zuen, zela gure itzekin erakutsi behar gure fedea, baina gure lanarekin, laguntzarekin. Hortako, pentsatu ginuen, ideketzia gure bihotzak eta urruinako jendeari galdetzea, jan nahi ginuen eh, elgarrekin eh, zerbait egin, familia bat hartzeko urruinan. Ba, Ekintzetarat pasatu ziste, konkretuki, eh? Hortean, eh, nori buruz joan ziste, astapenean? Ba, lemixik uh, behar dinuen galdetu, uh, apesari, uh, jan uh, adorzen uh, parropiaren izenean, lana hori egitea, hori niretzat zen demisiko agazoina, edo beharra. Ados eman zuen, supituki, pentsatu gabe ere, erantzuen, ba, ba, egin behar da, haita zuen duen galdea da, behar, behar haundiak dira eh, mundu untan, eta ongi da eh, hori egitea, eta nire, nire kontu, eh, nire laguntza izan nendu zuen, Et zuen horra erran, baina nik pentsatzen dut, bere bedizioa horra txeman ginuela operazioen hori muntatzeko. Eta gero, galdetu ginen, eh, nola laguntzen altzuen, eta lemixiko gauza, nundik familia bat ekarrazi. Orduan, eh, nola bere izan paropian Pariseko inguruan, anegona baita de, urte hainitz, bere lagunek erantzioten, sortzia mar bat familie bazirela bilduak ola kondizione hortan, eh, gerlari eta segurazki musulmanuak Daesh deitu horiek iltzen zituela han giristin guztiak, bertzuten beren gilistino fede ukatu eta musulman zartu, edo bertzen bertzuten ies egin, e, eh, bertzen hil izan entziden. Horren gatik, e, eh, inguruko elkarta, elkartasun batek, deitua ele terroz, e, eh, bildu zituen Paris alderat, dorduan, Eiekin mintzatu gira, eta erran diotegu, guk idikitzen dugu gure paropian, positibo bat, familia bat ekarrazteko. Hora ginen. Beraz, iraketik heldu dira hauek, iraken badira katolikoak ordean, eta zapalkuntza hori jasaiten dute. Autu batzen ere, eh, dena zuentzat eh, ahzea arzea katolikoak ziren eh, jendeak? Bai, integrazioa errestarazteko, errest pentsatu ginen obe katoliko familia bat ekarrazi, zeren eta ez ginen ikusten nola lotu eh, beste familia bat. Esperientzia bukatzean ez dakigu zer egin dugun, behar bat zabalduko dugu gehiago baina Lemixiko esperientzia dena den nahio ginuen giristinoekin e, eh, entxeiatu, zenta behar ba, norbaitea pentsatuko du, ba, hori, eh, diskriminazioa egiten duzute, baina hori resadagatia eh, guk alduguna egiten dugu, gure bihotzekin eta eh, gure pentsatzeko manerarekin, ikusiko dugu. Eh, pentsu dut administratiboki ez dela erresa ere, paper hainiz baitira, baimena hainitz, pasaporte eta horiek guziak zuen gain ziren pentsu dut? Orduan, eh, benen viza eh, deitu hori, pasaporte hori, ez, eh, frantziako erbileko kontsula duan modatu dituzte, berek, bai. Zer eta ies egin dutelarik kurdistan, irakiako aldean, erbil deitu egian dire, eta han egon ziren yesiak, edo gordeak, edo biskat sekuretete gehiagoekin karakotxen baino, karakotxekoa koa bai dire, karakotxe da e, plen de niniv, deituko, erri bat. Berak moldatu dituzte orduan e, paperak, pasaporteak eta bizak. Baina, unatxartu eta gero, administrazioak e, lana niz badu egitekoa, zeren eta horiek dute denbora bat bakarrik, zentak azil galdatzerat etorri dire, eta bideo luzea da hori administrazioan eakin. Uh, eh, deitu eh, elkartea berda atseman, uh, mintzatu paperak bildu, familiako historio osoa montatu, erakutsiz garbiki nor diren, noiztik diren uh, zertzen lehen, ies baino lehen, haien bizia, eta familia osoaren historio guztia berda kondatu, eta lan haundia da. Hortako muntatua ditugu gure organizazionean, e, muntatua ditugu komisione, subkomision gaten da berba, eta bakotxak badugu gure lana administrazioari buruz uh, Didier du bere eh, lan, pentsatzen dut bortitza eta zaila izanen dela, zen enta lan eh, luzea da, berko dugu ibili uh, Bayonako pauekoan ere segurazki, gero joan berko dugu eh, region neko prefekturat, orra, lan handi izanen da, mm. badakigu. Mm. Eta beste komisione frango egun eroko bizia antolatzeko, undarian ez? Bai, lemixik egunekoa da, e, behar da. Mm. Orduan eh, momentuan ez dute paperik, ez, dute deretsurik uh, lan egiteko, ez dute deretsurik eh, laguntza galdetzeko, orduan gure gain dire horiek momentuan. Mm -hmm. Denbor hori pasatzean, are gure laguntza ere beharko dute. Orduan jateko alimatazion deitugu dugu zu komisione bat. Eta gero bertzealde uh, frantzesa ere berdiotego mhm. Momentuan inglesez ari dira gazteenak, ez denak baino familiaren parte bat lau etorri dire momentuan eh, emazteak badaki anglesa, ongi badaki. Eh, senarrak pixka gutiago, baina arrek ere ongi moldatzen da. Ta bi aurtipiak dire eskola huetan txartuak dira, eh, Immaculate Concepcion juinako eskolan txartuak dira, gaur goizetik eh, hasia dira. Mm. eta gero bertzadele badugu, eh, familia bizi, bizitatzeko ez gaiten denak egun batean hamar bizita izan eta ondoko egunean inor, orduan hori organizatua dugu, eta bada, bada eh, gizon bat eh, Jean-Louis eh, okupatzen da organizatzeko egunero horren bat egin pasatzeko, baina ez e, ez ditugu ito behar, mm. behar ditugu beren bizia bizitzen ere, pausatzen utzi, zenta eh, traumatizma handia ukan dute, eh, izugarri haukan dute eh, dena galdu baitituzte. Bai, osagarrien gainean ere, badugu bat bertze ekipa bat, ekipa hori mediku bat, urruñako mediko bat, guen eh, uh, erretiratua denak moldatuko du, emazte mediko bat behar duenak eh, emazten zat, beren kultura ere respetatzeko, uh, denak errestasun horiek mutatua ditugu. Bo, erran da, ongi antolatua dela hori guzia, baina alaike jenek beren laguntza ekartzen aldutela, eta bereziki eh, diru laguntza bat ere, eh, behar baita mm, ja, tekoaren zat, eta pentsu dut baduzuela antolaturik ere hori... E... Bai, di, dirua, badakizu, badakigu denek dirua behar dela, ez diru erentzat, baina bizitzeko. Pentsatua dugu, egun bat familie behar ditugula bildu, e, bakotsak ogoi euro, gutienez, albada, emanez, hile betero, emezortzile betez. Zertako, zenta pentsatzen dugu urte bat eterdiz, beren martxa beden biziari buruz joan nendirela. Paperak ukaitian, lan haiteko derechua izan nendute, zaharrenek izan nendute, eh, minimum retraite eh, hori ukanen dute, uh, ukanen dituzte ere uh, eh, medikoaren deretsuak, ze emu deitu hori, piskak eginen dire hori edenak, baina gaztiak eta lanian hasi arte, apartimendu bat beren gain hartzeko arte, behar ditugu lagundu. Otako, deitzen dut, jadanik bat ditugu, iruguita mabauz bat familiek, hilabete robot e, bialtzen gaituztenak dirua, ni hartu naizten e, politena, afera untan, da urguinako jendeak eta jendeak ere, eh, kanpoko jendeak ere, nola beren bihotzei dekiduten, eta nola idiren eh, ahopa bialtzen, nola idiren eh, zerne gauza bialtzen, jatekoa bihaltzen, eh, aidire eh, dirua bialtzen ere hilabetero, batzuek korpez eman dute, mezortzi hilabeteko behar hori, erantzun du jendeak eh, oso, oso goxoki, eta hori da pozgahia. Bentoaz ideia emanen duzu ere beste batzu egemen, eskoregian? Ba, berba, ez dakit, uh, eh, baigorri bai aldean eta ba, lan ed, eh, biziki ederrak eginak jadanik, bai honan ere bai, getarian hemen gure hauzuan ere badire, dire, hoien esperientziarekin egin ditugu, uh, egin ditugu organizazio nehauk zerren eta bakarrik ez ginuen hoi dena pentsatuko, baina ja, uh, bertziari erakusten dio zer esperientzia ukanun, eta berba gure esperientziak ere zerbitzatuko du bertzen horbait Baume, mi esker gainitz, eh, Jaki Artola, demora harturik, hori guziak onartzeko, bestaldi batez agian uh, eh, joaren gira beren ikusterat ere. Bertze familia sartzen delarik unarat, agian, onestu dute, eh, hola, ora, xora pixka bat egitea zuekin, eh, momentuaz irakiaz edo si, siriak eh, izkuntza dute, siriak izkuntza. Eh, ez dut, arabika ere mi, mintzatzen dute, baina eh, siriak izkuntza dute, benen giztino izkuntza da, siriak eh, izkuntza. Ba, ome, milesker hartola, eta bestali bat arte, eta ongi segi. Milesker esker Dungu,